la aquo melono esperanto. Clubai samideanai travivajum. Multa interni esperantistoi spertis iom da cluba cae asocia vivo. Ni bones cias che en la nuna mondo ciu formo de voluntula asociigio, cultura au socia, pluiras tra mil malfacilagioi compreneble la monda reducto de sociai cae culturae cultura e bugetoi fare de registara i instituzioi parte culpa spritio tamen mi opinias che la chialo de belcado dum la lasta iaroi de la cluba ca i organizita speranta agado trovigas en la facto che cefe en la nuna i granda i urboi homo i ciam pli malfacile povas rencontigi sam tempe cae sam loce. Do, se esperantisto estas bon chanza, cae havas ie dispono, ne tion malfacile atingeblan esperantan societon, li ne predevus strebi al dia pli fortigo. En la esperanta clubo en Tel Avivo, ni bedaurinde spertis forpason de du tre capablai cae sindonai ge activului. Tamen, malgrau tia catastrofo, plen mano da batalanta i ge esperantistoi, vere strebas daurigi la cluban tradizie viglan agadon. Ien exemplo. Malca esperante regino, Zemeli estas samideanino necredeble activa cae firme cel strebanta. Dank al sia agado en la Academio de la Hebrea Lingvo, cae secque al sia aliro al multe nombrae registara instituzioi, si iam havis in el starain atingoin por publice conatigi esperanton si decidis che i uno viga agricultura producto devus esti officiale nomata esperanto kai e agis. en la iara agricultura foiro oni officiale presentis novan varion de aquo melono nomatan esperanto sed temis ancora pri experimenta cultivado Ie la comenzo de 2003, oni ec cultivadis gin grand scale en la deserto de Arava. Mi esperis presenti cae gustumi gin alla partoprenantoi de la Asia Esperanto Congresso, quiu ocasis en Jerusalemo. Sed la esperanta iacvo melonoi ne estis ancora umaturai giuste la tagon anta o la tut landa somera veno de eli Esperanto Ligo en Israelo, on informis nin che ni ricevos du aquo melonoi. Cai facte, el la suda deserto, pere de ni amico agronomo, ili vespere atingis Tel Avivon. Mia missio estis veturi por ricevi ilin, cai tagon poste, porti ilin al nia cumveno. Nu, mia tasco shainis tre banala, sed ne credeblai trafic stopigioi causis che la nura vetturado alla alia extremo de la urbega areo postulis presca o du horoin. Bone, fin fine, mal frue vespere, la dua al strebatai cae grand valorai aquo melonoi trovigis en la cofruio de mia automobilo, cae mi gioie ec veturis heimen. Sed homo proponas cae dio disponas. Ce semafora alto, alia veturilo post colisii cun mia auto, cae seque la covrilo de mia cofruio plene blocigis. Bon chance, mi ancora povis veturi cae atingi mian heimon. Kai kion fari nun? Kiel el tiri melono in el la hermetike fermita cofruio por ilin fridigi? En mia tre nova Peugeot 306 ja estas aliro al cofruio tra la posta i renverseblai sidiloi, sed iliai blociloi trovigas giuste en la interno de la hermetike fermita cofruio tamen laula dir maniero provi ne malutilas, mi decidis provi renversi la blochita in sidilui. Cai laula alia loca dir maniero, se vine successas per forto, provu per pli da forto, mi fin fine successis renversi uno e lili, cai forpreni la aquo melonui. Do vi povas vidi en la supra i bildoi kiel la postan vesperon en nia tut landa cum veno ni mont premiere festis cae frandis la nova in tre gusta in aquo melono in esperanto despli che temis pri escepta ununura un por gustumi ilu char ili estas exclusive reservitai por exportadu